الصبر نور ويقين لله that Allah Azza wa Jal destined that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam would have a family relationship with every one of the four Khulafa al-Rashideen. And this is very important. That Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam be related to every one of the Khulafa. في نهاية السطر رسول الله قبل صلاة الفجر وحين تؤخيك ولا تهين أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين بالله در الصابرين نعم الأخي ولا تهين أبدا وعزمك لا يلين Tako mi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.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 Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam večeras u završnom dijelu govora o sabru dotaknut ćemo se nekoliko važnih stvari koje će nam svakako inšallah pomoći da razumijemo ovu temu i da ovu osobinu primjenimo onako kako je Allah želšano zadovoljan i kako nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije svega ja želim spomenuti šartove sabra u iskušenjima, dakle u životnim tegobama, musibetima koje svako od nas proživljava i doživljava i na koji nas Allah Đelešanuhu stavlja da bi iskušao ko će od nas bolje i ljepše postupiti. Dakle, da bi sabr bio nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da se ispune neki šest. Prvo, Khattab radiyallahu anhu. And he married his daughters to Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib. So all of the four khulafa had some family relationship with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There's a relationship of musahara. Uh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam married a former Christian and a former Jew. That is also to show that now Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the inheritor of the message of the former Anbiya. Mary al-Qibtiyah was a Christian who became Muslim and Safiya bint Hay bin Akhtab anha, was a Jew who became Muslim. So Rasulullah ﷺ had among his wives a former Christian and a former Jew. To have also this relationship with the former Ummah. with Safiya anha, for example, some of the other wives of Rasulullah ﷺ would tease her and say that you are a Jew. And they're trying to put her down. So she came to Rasulullah ﷺ and complained. Rasulullah ﷺ told her, if they ever say that to you again, tell them that I am a wife of a Nabi and the daughter of a Nabi. She is the wife of Muhammad ﷺ and she's the daughter of Harun radiallahu anhu, uh, Harun alayhi salam. <coughs> Another hikmah in having uh, uh, uh, passing away and he has many wives is to multiply the chains of narrations. If we are supposed to follow the sunnah of Rasulullah in everything, to follow his sunnah as a political leader, to follow his sunnah as a teacher, to follow his sunnah as an imam, to follow his sunnah as a judge, of the most important aspects of the sunnah is Muhammad sallallahu alaihi Gleda i pokazuje kod prvog udara. Now where are you going to learn that from? If you are told that you have uswa hasana and Rasulullah sallallahu alaihi and that you're supposed to follow his sunnah, how are you going to know about his sunnah in his household? How are you going to know about his sunnah during the night when nobody sees him? His qiyamul layl. What would he do in his house? How would you know all of that? And by the way, the sunnah of Rasulullah as a political, political leader only pertains to part of this ummah who are in that field. The sunnah of Muhammad as an imam pertains to only a segment of this ummah who are in that field. But the sunnah of Rasulullah Dakle, onog trenutka kad osjetiš musibet, kad dobiješ vijest o nesreći, tada se strpi. Taj moment kad dobiješ takvu vijest, je moment gdje se pokazuje strpljenje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naišao pored groblja i vidio je ženu kako plače i nariče za svojim djetetom pored kabra, pa joj je rekao: "O Allahova robinjo, boj se Allaha i strpi se." A ona mu je odgovorila, ne znajući o kome se radi i kojoj upućuje te riječi, bježi od mene, tebe nije pogodilo ono što je mene pogodilo. Well, as a family pertains to every one of us. And that's one of the most important aspects Ты не знаешь, что значила мусибет. of the Sunnah. So you have the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa as a judge coming from thousands of Sahaba, and then you want his Sunnah as a family man to come from one source only? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao od nje, a njoj je kasnije rečeno da je to bio Resul sallallahu alejhi ve sellem. Ona je postiđena otišla njegovoj kući i rekla: "Ja Rasulallah, nisam te prepoznala." A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Innama sabru inda sadmatil ula." Zaista je sabr, odnosno strpljivost kod prvog udarca. Ovu predaju ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim i drugi. Znači, ako želite uzeti cijelu i kompletnu nagradu, onda se strpite kod prvog udarca. Treba znati da su iskušenja teška za srce, teška za čovjeka, poput planine, I riječ sabr nije nimalo lahka i jednostavna, jest na jeziku, ali...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 Međutim, mi kao vjernici i vjernice trebamo se sjetiti tada u najtežem trenutku riječi uzvišenog koje smo mi spominjali u našim prethodnim predavanjima inna ma yuwaffa as sabiruna ajrahum bighayri hisab zaista one koji budu strpljivi čeka nagrada bez računa dakle to je prvi šart vezan za sabr drugi šart jeste da se ne zaboravi dova u iskušenju kakvo god iskušenje čovjeka pogodi i snađi bez obzira koliko teško bilo Dova upućena gospodaru svjetova u tom trenutku, kada se čovjek sjeti gospodara svjetova i kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, je velika stvar.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 njegovoj neizmjernoj mudrosti, zbog toga što nas je stavio na takvo iskušenje jer on zna i vidi i gleda svoje robove ili i dova u tom teškom trenutku koju su upućivali oni koji su bili bolji od nas i koji su nas pretekli u dobru gospodaru moj daj mi nagradu ili učvrsti me na ovom iskušenju ovom musibetu i zamijeni mi ga zamijeni mi ga boljim Misliš li, brate i sestro, da su to samo riječi i da to nije istina i da Allah neće dati izlaz? Wallahi hoće. Sjetimo se musibeta poznatu sahabiku mu Salamu. Kada joj je poginuo muž Abu Salame, ugledni ashab, velikan ummeta, učesnik bedra, za koje je Resul sallallahu alaihi ve rekao možda je Allah pogleda učesnike bedra i rekao im činite što hoćete, ja sam vam oprostio. Kada je veselio Abu Salame, njegova žena Ummu Seleme je proučila ovu dovu koju smo spomenuli rekla je inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un i rekla je gospodaru učvrsti me i daj mi nagradu za ovo moje iskušenje i zamijeni mi ga boljim to joj je sugerisao i rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem uputio je šta će reći i šta će kazati u tom teškom trenutku nakon toga Ummu Selema je sjela i razmišljala ko to ima bolji od Ebu Seleme ko to ima bolji od mog muža on je ashab poslanika sallam, učesnik je bedra preselio je kao šehid zar postoje bolje vrijednosti i poslije toga šta se desilo nakon izvjesnog vremena nakon isteka iddata oženio je Resul sallallahu alaihi ve sellem a svakako je on bolji od Ebu Seleme i od svih ostalih ljudi zato ne zaboravite dovu nikada i ustrajte u dovi i vidjet ćete čudesnu ulogu i uticaj dove u životu svakog čovjeka, svakog vjernika i vjernice. Samo prije toga, brate i sestro, treba da ispunite, odnosno da ispunimo dva uslova. Prvo, strpi se na iskušenju, dakle, nema proklinjanja, nema vrištanja, nema čupanja kose, i tako dalje, strpi se istinskom iskušenju i drugo, budi ubijeđen u primanje dove koju upućuješ gospodaru svjetova, jer kako kaže Resul sallallahu sallam, Allah se stidi da vrati ruke prazne onoga komu se istinski obrati dovom za neku svoju potrebu. Treći šart za sabr jeste da sabr bude, kako smo kazali, sabrun džemil. Šta to znači? Objasnili smo. Znači mora to biti sabr bez jadikovanja, bez tugovanja. Jer vjernik svoju tugu iznosi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala zar da se žalimo ljudima na Allaha, na njegovu odredbu zar nećemo biti zadovoljni Allahovim kaderom, Allahovim odredbom onim što je Allah Đelešanohu propisao da nam se desi i zbog čega ako se strpimo čeka nas nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala Mi smo spomenuli kad su u pitanju iskušenja. Spomenuli smo između ostalih i iskušenja u braku. Ja želim zbog aktuelnosti ove stvari da spomenim što se to često dešava danas u društvu da uputim nasihat svima nama vezan za te nesporazume, za svađe i za mnogobrojne razvode brakova